Alam mo walang magkatagpuan sa bulian ni Nabo at Costello, tama ba? Kaya ayan ako, nagising ako na may mabigat na kaso na mesya sa gitang kalawan. Ang tanibalatadan ng aking nakaraan ay ang mga matatas ni Harry Salo kung sumrero na ito. Kaya pumunta ako sa apartment, at doon kita nahanap, at iyong mananadan.